Минатата сабота најавив едно прашање. Го поставив прашањето во врска со предпоследното Христово чудо што ќе го проучуваме, чудо на исцеление, мислам, иако има и други чуда кои што не ги разгледувавме во оваа тема, бидеќи ги проучуваме само Христовите исцеленија. Ова чудо е карактеристично исцелението на слепиот Вартимеј, односно синот на Тимеј, бидеќи тоа значи на арамејски Вартимеј. Иако е релативно добро познато чудо во Библијата, е карактеристично по две работи. Прво, за ова чудо не постои никаков коментар во книгата Копнежот на вековите. Во целата книга Копнежот на вековите овој настан не е споменат и не е коментиран од страна на Елена Вајт. Во некои други неизини книги она го споменува овој настан, меѓутоа не во контекст кој што ни помага да го разбереме подобро, како настан. Особено затоа што во врска со ова чудо, во Библијата постои нешто што мнозина го сметаат за противречност, за контрадикција, која што јас ја прочитав и го поставив прашањето што мислиме, дали е противречност, дали Лука погрешил или не во описот на овој настан. Оставени сме сами на себе, така да речем, Значи, не, немаме помош од Елена Вајт, немаме помош од копножот на вековите, оставени сме на себе си, на Библијата и на Светиот Дух, да го разбереме овој настан, а ако го разбереме, од него ќе извлечеме една важна духовна полка. За таа цел, ќе ги прочитам јас сите три извештај од сите три синоптички евангелија кои што го споменуваат овој настан. Ке отвориме поред, најпрво во Евангелието според Матеј. Евангелие според Матеј, 20 глава, 29 и 30 стих. Матеј 20 глава, 29 и 30 стих. Дали сме тука? Ке почнем да читам. И кога излегуваше од Ерихон, што вели овој стих, кога излегуваше од Ерихон, по него, значи по Христа, врвеше многу народ. И ете двајца слепи, седнати покрај патот. Штом чуја дека минува Исус, извика и рекоа, Смилувај ни се, Господи, сине Давидов. А народот им заповеда да молчат. Но тие уште посилно вика и велеа, смилувај ни се, Господи, сине Давидов. Интересно, истата титула, сине Давидов. И овие слепци го признаваат Христа за Месија. Она што теолозите од тоа време не го препознаа, не го разбраа и не го научија. Исус застана, вели понатаму Матеј, ги повика и рече, што сакате да сторам за вас? Тие му одговорија, да ни се отворат очите наши. И Исус се смилува, и се допре до нивните очи и веднаш им прогледаа очите нивни и тие тргнаа по него. Што забележуваме од извештајот во Матеј? Како прво никаде не читаме име, него читаме тука Вартиме. Читаме само двајца безимени слепци, кои што Исус ги исцелил, кога? На излегување од Ерихон. Добро, да видиме сега што ни вели Матеј. А, Марк, Марко, се извинам. Марко 10 глава. Иако Марко го доживуваме како второ Евангелие, затоа што таков е распоредот во Новиот Завет, сепак Марко е првото напишано Евангелие. Не само што е првото напишено Евангелие, туку Марко е извор за Евангелието според Лука и се разбира за Евангелието според Матеј, иако Матеј изворно го напишал своето Евангелие за евреите на арамејски јазик, Сепак Матеј, информациите што Марко ги запишал, се извор и за Матеј и за, и за Лука. Секавате во Евангелието според Лука на почетокот, уште кога ја прочуевме првата лекција овој тремесечие, Лука што запишува? Откако се грижливо и детално истражив и проучив Лука ги истражил детално и грижливо сите извори со кои што располагал, пред да го напише и за да го напише своето Евангелие. Ако Марко бил еден од тие извори, може ли Лука да не забележи нешто толку крупно, што го кажува Марко и што го кажува и Матеј? Што е тоа? Да отвориме, значи, Марко, 10 глава, 46 стих, па понатаму. Марко, 10 глава, 46 стих. Еве што вели Марко, потоа пристигнаа во Ерихон и кога излегуваше Исус од Ерихон. Повторно истата ситуација кога излегуваше од Ерихон на излегување од Ерихон со учениците своји и со многу народ. Тимеевиот син Вартимеј, кој беше слеп, седеше покрај патот и просеше. Гледка што може да ја сретнеме многу често околу нас и во 21. век. Седеше по крепатот и просеше. Па кога чу дека е тоа Исус од Назарет, почна да вика и да вели Исусе, сине Давидов, смилувај ми се. И не му велеа да молчи. Еве го истот елемент. Народот му вели молчи. Но тој уште повеќе викаше сине Давидов, смилувај ми се. Исус застана и рече да го викнат и го повика слепиот, говорејќи му, не плаши се, стани те вика. Тој, кога ја фрли горната облека, стана и отиде кај Исус. А Исус одговорајќи му го запраша, што сакаш да сторам за тебе? Слепиот му рече, да прогледам учителе. Или, како било во арамејскиот. Да, поглед, да прогледам рави, рабине. Исус му рече, оди си, верата твоја те спаси. И тој веднаш прогледа, па тргна патем по Исус. Дали забрежувате разлики во, во однос на Матеј? и неговиот извештај. Да, значи, прво, Мати зборува за двајца, а Марко зборува само за еден, кој што го именува, иако само по презиме, син на некој си Тимеј. Мати не наведува имиња, зборува за двајца, Бидеќи Марко не споменува двајца, тогаш е јасно дека Матеј знаел дека биле двајца од друго место, од друг извор, а не од Марко. Се разбира, Матеј може да знае, затоа што лично и тој се секевал. Бил еден од Христовите ученици, кој што бил присутен на овој настан. Која друга разлика забележуваме? Малко, значи, освен овие разлики, забележуваме дека Марко дава некои малку повеќе детали, малку е подолг извештајот во Марко, но ова што јас го забележувам, Например, замислите 50 стих што вели Тој кога ја фрли горната облека, стана и отиде кај Исус. Замислите каков детаљ. Ја, кога стана да оди кај Исус, ја фрли горната облека. Да, значи, јасно е, и Марко и Матеј се сведоци на овој настан. Се секјаваат на нешто. Но тоа не беше битното. Она разлика што јас ја забележувам е во последниот стих, 52-иот. Во Мати како Исус ги излекувал двајцата? Се секјаваме ли? Ги допре. Вели се допре до нивните очи и тие прогледа. Тука како го исцелува Вартимеј, едниот. 52 стих. Исус му рече, оди си, верата твоја те спаси. И тој веднаш прогледа, па тргна патем по Исус. Разлика. Марко не споменува допирање. Марко не споменува допирање, а Матеј споменува. Значи, гледате, некој дава детали, другиот не го дава истиот детали и обратно. Да поставиме прашање ги допрел Исус кој ги исцелил или не ги допрел? Како ќе одговориме на ова прашање? Ги допрел. Од каде знаеме дека ги допрел? Па затоа што Матеј кажува дека ги допрел. Тоа што Марко не го кажува тоа, не е противречност, никаква. Едноставно Исус ги допрел, ги излекувал и потоа рекол, обрекајќи му се конкретно на Вартимеј, едниот од нив, оди си верата твоја те спаси. Значи, ако комбинираме извештајот на Марко и Мати, ќе добиеме подобра слика како изгледал настанот. Но тоа не е се. Оно што најмногу зачудува е разликата што се наоѓа во Евангелието според Лука. Јован, значи, не коментира за овој настан, не го споменува, само тројцата синоптички евангелија. Евангелисти тоа го, каж, го прават. Ке отвориме сега во Лука, 18 глава, последните стихови од Лука 18 глава. Почнеме да читаме од 35 стих, па надолу. Лука 18 глава, од 35 стих па надолу. Почнувам да читам. Го најдевте? Добро. А додека се приближуваше тој до Ерихон, Еден слеп човек седеше крај патот и питаше, вели овој превод. И штом чу дека покрај него минува народ, праша, што е тоа? Му кажа дека минува Исус од Назарет. Че значи, слеп седи, проси, слуша гужва, галама, народ, Што се случува? Што е тоа? Минува Исус од Назарет. Тогаш тој извика и рече, Исус е сине Давидов, смилувај ми се. Сличност со предходните две евангелија. И следнава сличност, исто така е спомената, оние што одеа напред го опоменаа да молчи но тој уште погласно викаше, сине Давидов, смилувај ми се. Интересно, и Лука не го споменува името Вартимеј, значи го представил како анонимен, иеко Марко му бил извор, значи можел да научи од Марко како се викал човек. Но тоа не било толку битно. Лука го пише во своите евангелие за незнабовците и не сака да ги замара своите читатели со арамејското име на овој човек, со нешто семитско или еврејско. Лука ги избегнува сите арамејски или еврејски називи. Значи, за него арамејското име на слепецот, на просјекот не е битно и смета дека не е битно ни за неговите незнабожечки читатели. Гледаме дека просјекот, слепиот, иеко го опменуваат да молчи, да не прави проблем, да не му додева на Исуса, Некој може би тоа го би го разбиле како скандал. Вартимеј не се согласува со тоа. Уште погласно, тие му викаат, молчи тој уште погласно, што можеме тука да разбереме за неговиот карактер. Едноставно, кој ве шиша вас? Упорен, не прифаќа не за одговор, вели еден автор. Не прифаќа мислење на другите луѓе, тие да му кажуваат што да прави. Тој си има цел, а целта е да дојде до Исуса. Не признава никакви пречки на патот да дојде до Исуса. Постојат ли во нашиот живот такви пречки? Постојат ли луѓе, например, кои што ќе ве одвратат како некој што одеа напред во толпата, кога му велеа на Вартиме и да молчи. Да го обесхрабрат. Може би да се откаже. Да беше послаб карактер, ќе се откажеш. Ќе се повлечеш. Но не, тој имаше цел и во својата упорност уште погласно викаше за да биде чуен од Исуса. Исус застане и заповеда да му го доведат. И кога оној се приближи до него, го праша велејки, што сакаш да ти направам? Ова е сличност се, и со Мате и со Марко, тој рече, Господи, да прогледам. Тогаш Исус му рече, прогледај, верата твоја те спаси. Забележаме дека и Лука не споменува допирање, иеко тоа постоело. И одеднаш прогледа и тргна по него славејки го Бога, и сиот народ кога го виде тоа, му воздаде слава на Бога. Што е чудното во Лука. 19 глава, први стих, вели, потоа влезе Исус во Ерихон и минуваше низ него. а прочитавме во 35-тиот стих, дека кога се доближува, додека се приближуваше кон Ерихон, еден слеп човек седеше кај патот, питаше. Значи, Лука остава впечаток, дека целиот овој настан, целото ова чудо, се случува пред Христовото влегување во Ерихон. А според Матеј и Марко видовме и двајцата тврдеа, значи очевици Христови ученици, некои што имаат дури таква визуелна меморија, фотографски се секјаваат дека просекот станувајќи ја фрлил горната облека, и ма станала таа сцена во глава, колку небитен детаљ, а споменат во Марко, да се приближи до Исуса. Тие велат дека настанот се случил на излегување од Ерихон, кога Исус излегува од Ерихон. Дали Лукас грешил? Постојат теолози денес на Адвентишката црква што тврдат дека Лукас грешил. Ништо подобри и ништо попаметни од теолозите во првиот век. Всушност, тие беа каде-каде попаметни. Денес постојат теолози на Адвентишката црква кои што сакаат да ве обесхрабрат, да ве одвојат од Исуса, од Божиото Слово, може би лично не сакаат, но тоа го прават, сакале или не сакале, а некои ги има кои што тоа намерно го прават, кои што свесно играат улога на какол, посаден од непријателот во господовата нива. тврдејќи дека Лука погрешил, тврдејќи дека во Библијата постојат грешки, Ке споменам уште еднаш, не е на одмет да споменам. Покојниот брат Расл Стендиш во една прилика опишуваше случај на еден човек кој што бил, значи, живел во Австралија, млад човек, кој што бил комунист и дури бил учесник во некои борбени терористички акции. Герилет и се разбира атеист. Во една прилика доживеал искуство на обратување, поверувал, дошло до него Словото Божио, не секам како тоа се случило, дали преку некоја книга или бил повикан на некоја евангелизација или не знам како. Го пишуваше и тоа, но не се секам како беше. Доживеал такво длабоко искуство на новородување, станал толку силен верник, што ете како и мнозина, како, например, нашиот брат Саше од Штип, и тргнал да студира теологија. Што се случило? На часовите по теологија во Авондейл коледжот, најпознатиот во Јужно-Пацифичката дивизија, уште од времето на Елена Вајт, теолозите му кажуваат дека во Библијата има грешки. Знаете што случува со човекот? Особено му кажуваат дека во Библијата има грешки од научна природа. Че значи, Библијата е во ред да ја читаш теолошки, како духовна полка, меѓутоа не обрнуе многу внимание на деталите од што се кажуваат од историски, географски или каков друг научен аспект, бидеќи тука има и грешки. Значи, од дармрковци професори, стручњаци, експерти на коледжот по теологија, тој слуша изјави и информации дека Библијата има грешки. Човекот се откажува од верата. Станува повторно атеист. И не знам што случува понатаму во негојот живот. Еве каква штета прават денешните теолози, денешните доктори и магистри по теологија. се поставува прашање, дали Лука погрешил? Како може да погреши кога Марко бил еден од неговите извори? Како може да погреши во еден толку крупен детаљ, кој што и Марко и Матеј го кажуваат, дека Исус ги исцелил на излегување од Ерихон. Кога се соочувате со ваков проблем, Не само во Библијата, туку било каде, во животот воопшто. Обишто се вели кога некоја грешка, нешто што изгледа за грешка, е премногу голема, крупна грешка, што не може да биде грешка. Нека ви кажам еден пример. Во Вавилон се проведени глинени плочки кои што кажуваат точно на која географска ширина се наоѓа Вавилон. Че значи, точно кажуваат колку степени на адекваторот неговата позиција, неговите координати, што би рекле денес. Археолозите кои што го открили и научниците кои што го проучиле и кои ги биле преведени, заклучуваат дека во, тоа, таа информација што се наоѓа на глинената плочка е многу погрешна. Не е ситна грешка, туку е многу погрешна. Неколку степени, не знам колку беа, дали помеѓу 7 и 10 степени, разлика од вистинската положба на Вавилон. Множине ке речат, сгрешиле, тогаш немале прецизни мерења и така натаму. Но тоа не е точно. Вавилонците имале прецизни мерења, не само за координати на некоја местоположба на земјата, прецизни мерења за еден куп астрономски величини. Некој велат дека во египетските пирамиди се најдени податоци за точно растојање помеѓу земјата, сонцето, месечината. И сето тоа е потврдено дека е точно пресметано уште тогаш во стариот век. Со други зборови, ако грешката што ја направиле вавилонците ако било воопшто грешка, е мала, ситна, тогаш може да речеме дека е грешка. Но ова е нешто крупно, големо. Цели 10 степени тоа нешто не може да биде грешка. Попаметните научници донесуваат друг заклучок. Се случило промена од времето на Вавилон со местоположбата на планетата. Тоа е многу попаметно. Дали таа промена се случила во времето на Исус Навин, или ќе се сетите кога се случила подоцна, кога во времето на царот Езекија, ах, тој маловерен цар, рекол, како беше, да не отиде сенката 10 степени понапред, тоа е лесно, Лесно било од сега, еве веќе 11 часот, предплатне, одеднаш да се стемни и да завршиме сабота. Ако се случи вакво нешто, во овој момент и брат Борче да нема богослужение, сега, наредна минута да се стемни и да завршиме сабота, тоа било лесно. Наместо тоа, вели да се врати 10 степени денот на назад. Што вели брат Данило, и на тие 15 години што му беа продолжени за живот, тој сакал уште 10 часа повеќе да му биде продолжен. Не знаеме кога се случила таа промена, но каде-каде е попаметен заклучокот дека вавилонците не погрешиле. Не е веројатно да се направи толку крупна грешка за оние кои што биле прецизни инаку во се друго, кога се работи за мерење на астрономски величини. Така и Лука не е можно да сгрешил во ваква крупна работа, кога го имал Евангелието на, според Марко пред себе, ги имал и другите извори, и самиот тврди дека откако се добро истражив, откако се детално истражив, не може да биде грешка, туку може да биде нешто друго. Лука ни дава поширока слика, ако сега го ставиме и Лука во мозаикот, дали можеме да добиеме поширока слика што се случило? Можеме. Дали Лука споменува двајца? Не. Само Матеј споменуваше двајца. Е сега внимавайте. Но Лука, за разлика од Марко и Матеј, само Марко го споменува по име, едниот, но Лука, за разлика од предходниве евангелисти, вели дека ова се случува пред Ерихон. Кој заклучок можеме да го донесеме кога ќе ги земеме предвид податоците на сите тројца? Затоа се наркуваат синоптици добиваме комплетна слика од сите тројца, како го опишуваат настанот. Значи, кога Христос влегува во Ерихон, се доближува до Ерихон, има еден, нема двајца. И тоа е Вартиме. Е сега, ова не можеме да го докажеме, но веројатно е така. Во првиот обид тој се труди, го вика, Исуса му викаат да молчи, кјути, гужвата е веројатно поголема пред Христос да влезе во Ерихон, гужвата народ околу него. Во таа прилика Исус не го забележува слепиот. Си влегува во Ерихон, се случува тоа што се случува во, во Ерихон, случајот со Закеј, параболата со 10 мини, што ги кажува, или златници во различни преводи. И дури на излегување од Ерихон, а што прави Вартеме за тоа време, се откажал. Се разбира не. Веќе видевме дека е имал цврст и упорен карактер. Во меѓувреме не само што не се откажал, туку Вартимеј почнал да рекламира во своето друштво дека дошол Исус во Ерихон. И заедно со него му се придржува друг слепец, просијак, чие што име не ни е кажено никаде. И сега двајцата го чекаат Исуса на излегување. Е, се разбира, Лука можел да напише подетално тека навлегување било вака, а дури самото исцеление на излегување од Ерихон, но само затоа што тој детаљ не ни е опишан, може би и нема да звучел. Немало да изгледа згодно така да се напише, бидејќи Лука потоа опишува што случува во Ерихон. Значи, се замисле, како, како би изгледало, он почнува да зборува за чудото, за, за слепиот, за Вартимеј, за настанот воопшто и сега да го прекине настанот, без да каже дека биле исцелени, односно дека бил исцелен, па да зборува за се што зборува во 19 глава и дури после тоа да, го, да продолжи со опишувањето на Вартимеевиот случај. Дали, дали, дали е згодно така да се опишуваат работите? Се разбира, не. Затоа Лука кога го опишува настанот, иако на почеток вели дека се случува навлегување во Ерихон, сепак тој штом фатил да зборува за слепецот и неговиот случај, го опишува до крај. Бидеќи не е згодно да го прекине раскажувањето, да продолжи со Закеј и Христовата парабола и дури потоа на излегување од Ерихон да продолжи со исцелувањето на, на слепиот. Така, така никој, нито еден автор така не, не прави, не опишува. Лука само ни помага да добиеме комплетна слика. Исцелувањето на двајцата се случило кога Христос излегува од Ерихон. А Вартимеј бил присутен и на влегување, едниот од нив, и на излегување од Ерихон. И токму тоа ни помага да разбереме дека не само што нема противречност во Библијата, туку да разбереме колку Вартимеј бил решен и упорен да дојде до Исуса. Не само што не се откажал првиот пат, туку уште посилно викал. Туку кога не, и не, кога не успел да го привлече Христовото внимание. И Христос си влегол во Ерихон, не се откажува ни тогаш. Не само што српливо го чека да излезе од градот, а сигурно Христос се задржал во градот бајаги време. Туку во меѓувреме го рекламира Христовото доагање. Носи друг пријател, слепец, да го чекаат Христа на излегување. Вартимеј е карактер на слепец, кој што кога се уште е слеп, пред да прогледа, е цврст и упорен во својата намера да дојде до Христа и се уште пред да прогледа станува мисионер, го рекламира Христовото доаѓање, па привлекува други слепци да дојдат кај Исуса заедно со Него. Што сме ние денес, браки и сестри? Дали сме слепци или сме некои што одамна прогледале? Јас познавам лица кои што пред да поверуваат, веќе биле мисионери на други. Не знам со нас дали тоа било случај, веројатно со повеќето не може тоа да биде случај, дори откако сме поверувале. Јас познавам луѓе кои што пред да се крстат, станале не само поревни и подуховни, туку на вистина поголеми сведоци, мисионери, не само од крстени верници, од други крстени верници, туку, туку од, од, од ножи на други проповедници. Вартеме е пример на такви луѓе иако таму се работело за вистинска, буквална слепотија. Мегетоа и благословот што го добиле и тој и неговиот другар бил исто толку голем. Како и они што сме го примеле ние, тогаш кога прогледавме. Бев слеп и прогледав. Тоа е еден од стиховите во песната која што ја слави Господовата милост. О Божија милост чудесна. Меѓутоа, дали сме цврсти и упорни како вартиме? Не секој од нас е. Или секој од нас е на почеток, но дали сме упорни и покрај сите пречки и тешкоти што во меѓувреме се случуваат, по секоја цена, по секоја цена, да дојдеме до Исуса. Нека Господ ни даде таква упорност и таква решеност во нашите намери. Нека му е фала и слава. Амин.